З раніцы шелях ходзіць на службу. Камунальны аддзел не ў будынку райвыканкама, а наводшыбе мястэчка, у доміку з зялёнымі аканіцамі, які некалі належаў нэпману, мылавару. Акрамя камунгаса у ім яшчэ аддзел дарожнага будаўніцтва, установа якую ў раёне крытыкуюць на ўсіх сходах і нарадах у камунгасе на працу з'яўляюцца двое: сам шэлях і рахункавод франя бейзік. Жонка мтэсаўскага механіка. Франя доўга не затрымліваецца, забяжыць, павернецца ля свайго стала усміхнецца загадчыку, ну я пайшла. Ён маўкліва ківае галавой, рабіць у камунгасе нечага всялякае будаўніцтва рамонт спынены банк давно эвакуіраваўся грошай нікому не плацяць зарплатаработнікам выдадзена за два месяцы наперад сёння франя прыбегла ўзбуджаная мяне бяруць на акопы сказала яна і паклала на стол перад шэлегам паперку Ён узняў на маладую жанчыну сумныя вочы. Ну і што? Рабіць вам все адно няма чаго? Як вы не разумееце, нас на акопах могуць захапіць немцы, яны блізка, Тады што? Яна заплакала. Всіх захопіць. Шэлях гатовы ўзарвацца сказаць гэтай ляльцы што-небудзь колкае абразлівае, але стрымліваецца. Нічым не магу вам дапамагчы, хто мяне паслухае. Фараня кінула загадчыка зняважлівым позіркам, взяла са стала паперку, таропка выйшла. Дзверы дарожнага аддзела на калідоры насупраць, У ім таксама пуста. Работнікі разбрыліся, хто куды. З усіх іх На месца службы прыходзіць толькі дарожны майстар Іван Буян. Тоўсты маладжавы стары, якому засталося ўсяго тры гады да пенсіі. Жыве буян у суседняй вёсцы кавенькі, мае хату, жонку, але нейкі неспакой штодня гоніць яго ў мястэчка. Пачуўшы галасы, буян заходзіць да шэлера. Ну, як справы таварыш загадчык Ды ўсё гэтак жа Іван Петрович адступленне на ўсіх фронтах хутка госці завітаюць і сюды не мінуць А як жа ты А что я у мяне белы білет Аднак жа ты партейный А куды я падамся? Олас шэлегаў зрушаны злосны, двое дзяцей, хворая жонка. Ды не такія малады, каб скакаць, як заяц, Ну што мне немцы зробяць? Брэшуць пра іх, не можа быць, каб не разбіраліся. Я спецыяліст, будаўнік. Бу я напускае вочы з хвіліну маўчыць. Яно тут так, але ж кожны кожны чалавек думае як лепей а тым часам на агароде за зялёным домікам цагляны склеп досыць прасторнае памяшканне ключы ад якога ў кішэні шэлева там папяровыя мяшкі з цэментам скрынкі цвікоў, рыдлёўкі, сякеры, банкі з пакостам, фарбай. У кутку стаіць, аплеценая лазовымі пруткамі бутля са спиртам дэнатуратам. <clears throat> Выпіць не зашкодзіла б, прапануе шэлях. Настрой лепш не пытай. Хочаш, налію бутэлечку. Буян спалохана оглядваецца, але згаджаецца, выпіць ён любіць. Пітвоз де натурату не надта важная, аднак жа гэта спирт. Ага, тым болей, што дарожны майстар ведае, як яго ачышчаць. Варта толькі прапусціць дэ натурат праз каробку звычайнага противагаза, ты нічога не бойся. Моўчкі ідуць у склеп, Іван Пракопаіч ведае, чаму буян не рашучы. Ад вока дарожнага майстра, відаць, не схавалася, што са склада ўсё знікае, і што казённае дабро разбазарвае сам загадчык. І хоць сам майстар прымае ў гэтым пэўны ўдзел, лічыць за лепшае трымацца збоку, засонуўшы ў кішэню бутэльку са спіртам, бо я адразу знікае. Толькі выйшаў дарожны майстар, як у дзвярах паявіўся шыракаплечы чырванатвары прамкамбінатаўскі млынар за белом. Дзень добры, таварыш загадчык, Я наконт цвічкоў. Шелях моўчкі показывае на скрынку з цвікамі. Можна всю брать бяры. Млынар кідае скрынку вялікі крапіўны мех, але тут на складзе апетыт яго разгараецца столькі тут уцяго. Калі можна, дарагі, то я яшчэ, ще пару баначак фарбы прыхвачу. На каніцы зусім облезлі, пронесу ні адзін чорт не ўбачыць, хто цяпер будзе яго лічыць. Это твоё добро. Бяры! Шелях наўмысна адварочваецца. Рукі ў забелы трасуцца злодеевато озірнуўшыся ці не бачыць загадчык ён грузіць у мех акрамя фарбы банку па косту сякеру заступ ледь падымае на плечы цяжкі мех я табе дарагі пару пудзікаў мукі подкіну несі палічымся по Іван Пракопавіч усміхаецца, падпольная работа фактычна пачалася. Слых па мястэчку папоўз і кліентаў хоць адбаўляй, ляцяць як восы на мёд. Ёсць прагныя з заграбушчымі рукамі, і гэты забела. Ёсць больш памяркоўныя, якія бяруць па патрэбе з аглядкай. Як не дзіўна, але ён шэлях не вельмі жорстка судзіць гэтых людзей. Ён не можа сказаць, што ўсе яны чакаюць немцаў. Не, не можа. Ён шэлях раёншчык, Нзавы работнік, доўгія гады працуе з людзьмі, якіх не назавеш анёламі. Нават ну падзёншчыкі, калымшчыкі не адпетыя. Калі трэба дзень і ноч не злезуць з рыштавання, заткнуць прарыл. Ну, процент дадуць. Гаспадарніку заўсёды прыходзіцца ісці на кампрамісы. Аднаму дай тое, другому гэтае. Хто калі добра забяспечваў раёнку, добры той раёншчык, які з-пад зямлі дастане. І начальство, калі трэба, закрые вочы на ўсё. Замкнуўшы склад Іван Пракопаович рушыў у канторам. Ён чакае телефоннага званка. Званок канспіратыўны сакрэтны мусі быць а палове 12. Калі не будзе, значыць штосьці ў мацвеева сарвалася старамодны з нікеляванымі званкамі на версе жоўтай лакіраванай скрынкі телефон звоніць у дамоўлены час у трубцы злосны голас мацвеева пакуль яшчэ начальніка міліцыі мне загадчыка камон гаса это ты шалег слухай Ты гэта за свінста, У мяне печ дыміць, яечню не сашкварыш, А да вас не дазваніцца. Прыйдзі, адарвіся ад папер, сам пераканаешся. Шэлях кладзе трубку, сам сабе сумна усміхаецца. Немцы яшчэ далёк вакол свае людзі, А ўжо слова не скажы без канспірацыі.